تعالی خطاب میکنه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود مؤمنین ایفا کنید شما عهدها و عقدهایی را که بسته مراد از این عقود چیه سرورانگران از این عهد و عقود که خدا ما را دستور ایفا میداد یا ایها الذین آمنوا اوفوا ایفا کنید العقود جمع عقد هست عقدها و عهدهایی را که شما وقتی که کلمه خواندید شما با خدا این عهد و پیمان را بستید که حلال تو را حلال میدانیم و حرام تو را حرام میدانیم از شما و رسول شما اطاعت میکنید الله تعالی میفرماید این قراردادی که شما بستید این را ایفا کن اوفو کن عهدها و عهدهایی را که با خدای زلجلال بسته آنها را ایفا کنید موقع آوردن ایمان یا اون عهدهایی که خدای عزوجل در طول تاریخ از بشر گرفته به واسطه اعظام و ارسال انبیا یا عهدی که خدا در عالم ارواح از شما گرفت که الستو بردکم همه شما گفتی ارواحای شما گفتن قالو بلا این ها لحاظ همه ها را حالا آم میگیریم تمام هایی را که شما با خدا بستید ایفا کنید یا حتی با بندگان خدا اگر عهدی قولی قراری دارید اون ها را ایفا کنید نقص عهد نکنید